Ке почнеме денес со темата од почеток. Мислам, вообичајано нели се почна од почеток, меѓутоа мислам на почеток од Библијата. Отвараме Битие, прва глава, први стих. Битие 1.1, или почетокот, да? Верувам дека веќе го најдовте, тоа е најлесно за, мислам, <laughs> за наоѓање. е еден, еден до три ки читаме. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Земјата беше пуста и празна. Темнината се простираше над бездната и Божиот дух се движеше над водите. И Бог рече, нека биде светлина и битна светлина. Че во овие први три стиха од Библијата ја имаме суштината на универзумот, суштината на целото постоење, суштината на животот, ако сакате. Што можеме да забележиме? Без подлабо да навлегуваме теолошки овде, е без оглед, без да го познаваме дури еврейскиот, иако знаеме нели дека на местото на Бог стои оној збор Елохим, што е, ево множина, па го имаме и Божиот дух спомнат овде, можеме лесно да приметиме дека е присуство Божеството, присутно Божеството при создавањето. Овде, во овие три стиха, во самиот почеток на Библијата се гледа дека суштината на целиот живот и нашето битисување е заедништвото. Тоа го гледаме, значи, овде. Таткото, синот, духот заедно создаваат. Заедно соработуваат за, во една иста цел, во една иста работа. Создавањето на човештвото. На, воопшто на планетата Земја, ли? И наистина тие се дефиниција за единство, тие се дефиниција за несебичност. Дефиниција за вистинско пријателство. За заедништо единство. Тие се едно. Тоа е нај, најубавиот опис на заедништвото. Едно. Да бидеш едно. И интересно е тоа што, нели, често пати тоа знаеме да го спомнеме, мислам, брат Зоран го истакнува, кога читаме из Библијата, Духот укажува на Христа постојано и вели, не го послушајте го, не го следете го, не му служете му. И така натаму. Синот пак вели, не дојдов сам на себе да си служам, не дојдов сам себе да се прославам. Знаете, Исус дозволил да биде воден од тој дух во пустината на искушенијата, каде што се брани со пишено е, и со тоа дека треба да го слуша Бога и да ја твори неговата воля, што доаѓа посебно до израз во Гециманија при таа негова агонија која ќе каже не моја, туку твоја воля да биде Господи. А пак таткото ќе каже на два пати Ово е мојот воздубен син во кого ми е милината, слушајте го него. Не мене, слушајте го него. Дали го забележуваме односот значи на трите лица на божеството? Секој секого издигнува, секој на секого му дава почест. Нешто што го одликува тоа вистинско заедништво. И таа целата прва глава знаеме дека е создавање во 6 дена, буквално 6 дена, и кога доаѓа шестиот ден, во 26 и 27 стих читаме од истата глава, значи и Бог рече да направиме еве таа множина да направиме човек во нашиот лик според нашата сличност и нека владеат над морските риби, над небесните птици, над добитокот, над сета земја, над сите лазачи што ползат по земјата. Бог го создаде човекот во својот лик. Тој го создаде во Божиот лик, ги создаде машко и женско. Заедница, тоа е Божиот лик. Нали, како што веќе ја опишавме таа заедница небесна. Тоа е Божиот лек. Значи, да повторам 27 стих, тој ги создаде во Божи лик, ги создаде машко и женско, Адам и Ева, како заедница, в случајов, нели, брачна заедница, го отсликува Божиот лик. Но, не само во случај на брачна заедница, било каква заедница да го прашам. еве, црквата како заедница, нели, Джаба не се нарекува заедница, или било што друго. А, е слика, значи вистинското заедништво е слика, тоа е Божиот лик. Значи човекот не е создаден само за да има заедница со Бога, току знаеме и меѓусебно. Луѓето меѓу себе, ние сме социјални битија, секој од нас. Затоа нели и самиот закон има таква форма кога Мислам, нели во скратена форма Исус ќе го каже, люби го Бога и люби го ближниот. Значи Господ затоа му дал помошничка на Адама, значи да има таа заедница. Но многу кратко знаеме дека после тоа тие ќе паднат во греф и се нарушува тоа заедништо, таа заедница. Не само што бегаат од Бога, бегаат еден од друг, се кријат еден од друг. Нели, со она смоквино лисе и така натаму. Големи промени се случуваат. Ден денеска на оваа наша планета, која што е значи, заразена од гревот, луѓето бегаат еден од друг. Иако го имаат тој внатрешен силен, внатрешен копнеж, да бидат близки, да имаат близина да, да, да, има, да бидат пријатели, да имаат пријател. Тоа секоје човечко существо на оваа земја го, го посакува. Кој сака да биде сам? Еве, се погоди баш и песната 167. Не никогаш сам. А толку многу осамени има на земјата. Тоа е едно од... Мајка Тереза кажала дека осаменоста е губата на денешното време. Дори јас, кој ќе се подсетам на мојот предходен живот, односно, како викаат американците, BC, before Christ, значи пред, а, да го запознаам Христа, се замлатувавме млади, ќе правиме група, први беше рап група, тоа беше популарен рапот, па после рок група и ја бев текстописецот еден од Со ви го кажува тоа и првата песна што ја напиша в првите стикови гласија Сам, осамен, седам. Е, тоа ви кажува многу. <laughs> да, мислам сега, ја не секам точно на сите стихови, тоа сум го заборел и фала му на Господа, тоа е избришено од мене. Меѓуто имаше мноштво на песни и никогаш не профункциониравме како група, мислам, иако имаше обиди. Што там ке пееме таму на бина за, за новогодишна прослава. Па мене ми беше срам, ја таков бев. Значи, едноставно, ако не беше Евангелието, И јас не знам дали ќе се пресрамев во, во мојот живот. Повлечен бев така, срамежлив за многу работи. Но то сака да го кажам, значи осаменоста е секаде присутна. Секој сака некој близок. И тоа, кога збориме овде за заедница, збориме баш за она вистинско заедништо, вистинско пријателство. Значи човек на кој што, значи ке можеш да му се довериш на, во кој што можеш да имаш доверба, нели како што а, веќе неколку савоти зборуваме. И знаете пред да ја создаде Ева, што кажал Господ, кој го создал Адам, не е добро човекот да биде сам. Такви, такви сме ние создадени, по природа сме такви. Не е добро човек да биде сам. И не мисли овде само на, на брачен другар. Не. Не, него човекот е социјално битие, потребно му е заедништво да има со него комуникација, да биде разбран, да го, да го разбира, да, така, да, да разбери и така натаму. Не е добро човек да биде сам. Но која зборуваме за заедништво, значи и цело време овие саботе зборуваме за заедништво, длабоко заедништво кое што е втемелено на вистински основи. Ете денеска пријатели вакви, пријатели такви и луѓето се разочарани И некои, некои се повлекуваат во осаменост од причини што не може да најдат вистински пријател, немаат вистински пријател во животот. Ќе ги изневери еден, ќе ги изневери друг. И се повлекуваат. Живееме во време, на вистина тешко се за психата на човекот. Но во правец на едно вистинско заедништо, ја ги спомнав нив минатата сабота, денеска сакам да се задржам малку повеќе на нивното заедништво, на нивното пријателство Давид и Јонатан, или како ги нареков Любен и, и Богдал. Зашто тоа значат во превод нивните имења Любен или Сакан, тоа е Давид. А Богдал или Јонатан од, од Јехонатан доаѓа, па ја, Јехова дал. И тоа Богдал некако ми звучи. Јагдал, да вистински пример, пример за вистинско пријателство. И е да спомнам некои од стиховите што натиот пат ги спомнав во прва Самилова 18.1 ќе отвориме. Прва Самилова 18.1 Кога Давид го заврши разговорот со Саула, ова, ова е после онаа фамозна 17 глава, каја што Давид ќе извојува огромна победа против Голијат. Јонатановата душа се наклони, се приврза, вели другиот превод, кон Давидовата душа и Јонатан го возлуби како самиот себе си. Третиот стих од иста глава. И Јонатан склучи сојуз со Давида, зашто го любеше како самиот себе. Уште еднаш, истото, истиот израз. Потоа во 20-та глава, 17 стих, и тој го читавме. Тогаш, значи, прва се милува 20-17. Тогаш Јонатан му се заколна уште еднаш на Давида во својата љубов, зашто го љубеше со сета љубов на својата душа. И што можеме да заклучиме, да видиме само од овие стихови? На што не подсетува изразот? Јонатан го возлюби Давида како самиот себе си. Или на втората заповед? Мислам, на втората голема заповед, нели? И Познат ни, е случајот, мислам, тоа нивно пријателство, како се развивало, меѓутоа, еве да спомнам така, да нафрлам моменти, значи Јонатан го става својот живот во ризик, за да го спаси Давид од неговиот луд татко. Знаете дека во еден момент Саул ќе замавне со копје кон Јонатан, заради Давид, И не му е, на јоната не му е вопшто гајле што при тоа работи против своите интереси. Зошто? Затоа што, па ли он е наследник, он е синот на Саул. Он треба да ја наследи царската круна. Но не. знаеш тоа е Божја волја. Давид е веќе помазан. Не само што не се плаши тоа што Давид ќе озаземе местото на татко му, неговото место е опрашено. Ете ја, значи, таа несебишност. Како знак на тоа, таа надприродна љубов, значи, таа агапи љубов, тоа пријателство, вистинско пријателство. Да гледаш за доброто и на другиот, не само за себе. Како што, нели, е, ќе дојдеме до Филипијаните, но предходно во 18 глава да го прочитам 3 и 4 стих. Значи, прва Самуилова 18 глава, 3 и 4 го любеше, значи, со, како сами од себе си, вели Јонатан склучи сојуз со Давида, завет склучил, зашто го любеше како сами од себе. И Јонатан ја симна наметката што имаше на себе и му ја даде на Давида, така и својата облека, па и својот меч, својот лак и својот појас. Што значи ова? Знаете каква, каква почест му дава на Давид? Во тоа време израелците немале ни оружје, двајца единствени кои што биле вооружени биле Саул и Јонатан. Се што имале имале земјоделски вакво <laughs> земјоделски алатки, вили и што ти ја знам тамо. Што значи ова? Значи Јонатан му, да, му го дава лакот, му, му го дава својот меч, својот појас, својата облека на, на, на Давид. Како што Јован Крстител ќе каже, ти треба да растеш, јас треба да, да се намалувам за Исуса. Или како што стои во Филипјаните 2 глава. Филипјаните 2 глава 3 и 4. Многу е зборови. Не правете ништо од надпреварување или од суетно чисто любие, туку во понизност. Значи, суетно честолюбие, кај Јонатан тоа го нема. Честолюбието го нема. Затоа што знае дека е суетно. Тој, е, тој ја има она вистинска љубов. Вистинско пријателство. Вистински се приврзал. Вели туку во понизност сметете се еден друг за поголем од себе си. Исто како што функционира таа зајница на небото. Не гледајте секој само на својата, туку секој нека гледа и на оно што се однесува за другите. Несебичност. Како што Божијата љубов е несебична. И сега да отвориме од 23-та глава од прва Самуилова, <clears throat> да ја видиме таа несебичност, тоа таа лишеност од честолюбие кај Јоната, значи воопшто не размислува за себе која сушта разлика, значи, во однос на на еден куп луѓе, значи. Може би и ние да се најдеме во, во, во таа група. Да бидам прв, да бидам нај-нај, да бидам на прва позиција, да бидам главен, да бидам, некои се тепаат за старешини, да бидат во цркви, за да се. Прва Самуилова 23, 15 до 18, што читаме? Давид се плашеше дека Саул излезе на војна за да нападне на неговиот живот. Видите како сега го теши Јонатан во оваа ситуација. Затоа Давид остана во пустината Зив во гората. Тогаш Сауловиот син Јонатан тргна на пат и дојде кај Давида во Дубравата и го охрабри во Божие име. Што му вели, што му кажа во 17 стих? Му, му рече, не бои се, зашто нема да те стигне раката на мојот татко Саул. Ти ке царуваш над Израел, а јас ке видам втор до тебе. И мојот татко Саул го знае тоа добро. Но што е клучно на крајот во овие пет минути? Како тоа од ненадеж испаѓа така во 18 глава, која читаме, значи од старт, како што ги читавме први, втори, трети стих таму, толку Јонатан го засакал Давида. Та да го сака, нели, со како самиот себе. Со сета душа своја. Што е тоа што Јонатан го видел кај Давида? Што е тоа што му се допанало? Што е тоа што толку го приврзало? приврзало? Знаете, за да бидат двајца пријатели, за да бидат блиски, или прво треба да се сложат, како вели еден стих тоа, За да одат двајца заедно, треба да се сложат. Треба, треба да најдат нешто заедничко. Вие, вие, вие не можете како христијани, значи ако патот ваше кон небесниот Ханан да имате вистински пријател од светот, некој кој што оди сосема во друг правец, зборам за вистински пријател. Тоа не значи дека не, не треба и треба да имаме пријатели во светот и се и блиски, мислам, на крајот на кришта Исус вели дека секој е ближен, секој на кого што му е потребна нашата помош. Тие луѓе за кои што е зборував осамени, вакви, такви повредени на нив им треба луѓе како нас, ако ние можеме да бидеме вистински пријатели со нив како што еве Давид и Јонат ни ја дава таа прекрасна слика. За да можеме да ги утешиме. Луѓето се разочарани веќе од измами, од превари и така натаму. Поготово во оваа наша земја. Ако е наша. Државата не е наша, мислам земјата, сепак живееме тука, тука сме родени. Да, господар, точно. Што е тоа што го видел? Значи, што е тоа заедничко? Две, два, два, два моменти ќе спомнам, од кои што вториот е многу побитен. Че отвориме во 1 Самилова 16 глава. Ова е веднаш кога, откако Самуил ќе го помаза Давида за нов цар, втор поред на Израел, што случува? Значи, Саул веќе е отфрлен и не само тоа, туку го обзема лош, зол дух, вели овде, значи читаме од 14 стих. Господовиот дух беше отстапил од Саула, а еден зол дух од Господа почне да го вознемирува. Добро, да не читаме се. Заповедал на слугите да побараат човек кој што знае да свири, вели овој превод со лира, <laughs> А, мислам дека лира е тоа оној стариот македонски инструмент, нешто као... А, така беше? Добро, ворец, знаеме дека е харфа, тоа лирата е нешто слично. Океј. Да, не е битно. Тако ќе те нападне Божиот зол дух, вика 16 стих читам, оној не, нека свири во лирата, па ќе ти биде подобро. И веднаш нели слушаат за Давид. И Давид така влегува во царскиот двор кај Саул. И 18 стих е интересен. Много битен. Еден од неговите слуги одговори. Јас видов еден син, значи му кажува за Давида, на вид лемецот Јесеј. Тој умее да свири со лира. Храбар човек и човек воин, вешт говорник е, со убава става и Господ е со него. Тоа нај, најклучното е последното. И Саул праќа гласници, го, го носат Давида. И 21 стих, вели и Саул го возлюби многу. И самиот Саул го возлюби Давида. Да. И, и Давид стана негов носец. И, нели, затоа побарал да остане кај него во служба, затоа што, вели, ја придоби мојата наклонетост, 22 стих. И кога ќе го нападнаше злиот дух Саула, Давид ќе му засвиреше и духот го напушташе. И ова е веројатно момент за Јоната, но после тоа, дека навистина е храбар, дека навистина е воин, се потврдило во 17 глава. Значи, кога Давид ќе го совлада Голијата, од кого цела војска се тресела. Немало кој да одговори на предизвик, на големиот Голијат. И како а, Добро, ќе дојме до тоа, меѓутоа, ова е еден момент кој што име заеднички. Дека, се, дека е храбар Давид, бил храбар и Јонатан. А да се подсетиме во 13 тата глава, да се вратиме. Што се случува таму, најте кога... Прва Самоилова, тука сме, значи. Целото действие е тука. 13 глава, од почетокот. Значи, нели, Саул царува една година, за таа година ништо посебно не се случува. Во втората година Знаете, филистејците полека, но сигурно почнале да си поставуваат своји фортификацијски места и да навлегуваат на територијата и никој не се одважил освен Јонатан. Јонатан во третиот стих вели го разурна филистејскиот столб што стоеше во Гавая. И знаете што ќе предизвика тоа? Се разлутиле филистејците, па се подготвувале за бој и стравка израелците, вели во шестиот стих тамо, видоа дека се во неволја, значи и дека народот е притиснат од непријателот, се скрија во пештерите, во јамите, во камеништата, во рововите, во водособиралиштата и така натаму. И Јона, а, се извинувам, Јонатан, сам со својот оруженосец оди, знаете, во кампот таму, кај стражата на филистејците и како што стои тука податокот, 21 души доволно е што убил, паѓале, вика еден по друг пред него, што вели текстот, и се направил таков смут таму, да филистејците удрели еден на друг, и Господ му дал победа, но, знаете, предходно побарал знак. Храброста на Јонатан кога никој немало да се, од, да, да се одважи да, да направи нешто, некој потек против непријателот. Но, оно што е клучното и што го имаат како заедничко е тоа што и Јонатан и Давид го имале Господ, односно Господ бил со нив. Како Јонатан тргнал во тој поход? Сам со својот оружје носец. Реков, само Сао и Јонатан имале оружје воопшто некој. Побарал знак. Што вели таму Само да дојам до стихот 14 глава, шести стих. Значи, прво Самуилова, 14.6. Јонатам рече на својот оруженосец, ајде да поминеме до стражата на оние необрезаници. Може би Господ ќе направи нешто за нас, зашто ништо не му пречи на Господа да додели победа, било да се многу луѓе или малку. Еве, ние сме двајца. Ама тоа не е проблем за Господа. Храброста, но и верата се потпира на Господа. Тоа е она што е заедничко. А тоа го гледаме во 17 глава Самуилова, значи сега стигаме до таму каде Давид истапува пред Голијат и како истапува? Со кој зборови 45 стих, 1 Самуилова 17, 45 до 47, прочитаме се подсетиме. Давид му одговори на Филистејецот: ти доаѓаш против мене со меч, со копи и со штит. А јас одам против тебе во името на Господа на силите. Бога на Израелевите чети кои ти ги предизвика. Денес Господ ќе те предаде во мојата рака. Јас ке те убијам, ке ја симнам твојата глава и ще денес ке им го дадам твоето мртво тело и телата на филистејската војска, на небесните птици и на земните дзверови сета земја ќе знае дека има Бог во Израел. И сиот овој собир ќе знае дека Господ не дава победа со меч ни со копје, што Господ е господар на битката и тој ве предава во наши раци. Ја гледаме ли сличноста меѓу Јонатан и Давид? Тоа се заедничките моменти што ги красат и кои што Јонатан го согледал кај Давида. Затоа толку многу а, како вели тамо, значи се приврза кон неговата душа. Виде некој кој што е од Господа. Виде некој со кого Господ е. И знаете, не можете вие да бидете вистински пријател, можете да најдете токму во таква некоја личност, кој што е со Господа. Кој што има цврста вера. Тој таквиот ке може и да ве охрабри, како што Јонатан Давида. Тој таквиот може и да, ке може и да ве разбере, да ви се довери и така натаму. Чи значи, да, тоа може да биде верник, нали, од црквата, ама не сите верници се имаат ваков однос со Господа. Имаме ли ние храброст, од кај, од кај им била храброста на Јонатан и, и на Давид? Па да, од Светиот Дух. Значи, Господ бил со нив. Од таму е храброст. Ние некоја сме толку, <laughs> мислам, знаат да не уплашат такви ситници во животот. Да испопадјаме од, баш од ситници. Верата. Таков пријател ни треба. Значи, ако двајцата се со Господа, че значи, двајца пријатели, збориме за двајца пријатели, ако двајцата се со Господа и Господ е со нив, нормално, И двојцата ја творат неговата волја. Тоа им е целта. Тоа го имаме она вистинско заедништо, вистинско пријателство. Како што гледаме кај Јонатан и Давид. Јас се надевам дека имаме некој таков пријател ние во нашиот живот. Може да е тоа и нашата сопруга, а не мора да биде, но, знаете, како прво сопругата треба да ви биде пријател, пријателка. за да ја имате онаа заедница како што треба. Да е тоа налик на Божиот лик, мислам да го представува тоа семејство Божиот лик, исто така и црквата и така натаму реков за секоја било која заедница. Но и да немаме, пак ќе повторам, минатиот пат тоа го кажав, и да немаме таков пријател, го имаме во Исуса Христа. На него можете се да му доверите. Тој дори не повикува. Секоја грижа, било што што не мачи, да му предадеме на него. Може да му кажеме се во својата клетка, што е Библијата. И да се надеваме, да имаме вера, тој никош нема да не изневери. Мека Господ ни даде пријател, сепак, многу е битно, сепак е многу битно и многу е покорисно да имаме вистински пријател на оваа земја, меѓу луѓето. Но пред се, да го имаме Него како вистински пријател. Нека му е слава му, Амин.